Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 1, 1982 Hayagang ipinanalangin ng Yumaong Santo Papa Juan Pablo Ikalawa ang hangaring pagtatapos ng umiiral na batas militar na umiiral sa Poland. Sinusuportahan ng nooy banal na Papa ang isinusulong na solidarity movement sa pamumuno naman ng kanyang kaibigang si Lech Walesa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.